50 languages. 74. 74. Demandez quelque chose. Demandez quelque chose. Pourriez-vous me couper les cheveux Pourriez-vous me couper les cheveux Pas trop court, s'il vous plaît. Pas trop court, s'il vous plaît. Un peu plus court, s'il vous plaît. Un peu plus court, s'il vous plaît. Pourriez-vous me développer les photos Pourriez-vous me développer les photos Les photos sont sur le CD. Les photos sont sur le CD. Les photos sont dans l'appareil photo. Les photos sont dans l'appareil photo. Pourriez-vous me réparer la montre Pourriez-vous me réparer la montre Le verre est cassé. Le verre est cassé. La pile est vide. La pile est vide. Pourriez-vous me repasser la chemise Pourriez-vous me repasser la chemise Pourriez-vous me nettoyer le pantalon Pourriez-vous me nettoyer le pantalon Pourriez-vous me réparer les chaussures Pourriez-vous me réparer les chaussures Pourriez-vous me donner du feu Pourriez-vous me donner du feu Avez-vous des allumettes ou un briquet Avez-vous des allumettes ou un briquet Avez-vous un cendrier Avez-vous un cendrier Fumez-vous des cigares Fumez-vous des cigares Fumez-vous des cigarettes Fumez-vous des cigarettes Fumez-vous la pipe Fumez-vous la pipe